ऐं जिन पंहिंजे पालणहार जो हुकुम मञियो ऐं निमाज़ पढ़ी ऐं सदियुनि कम पाण में सलाह सां हूंदो आहे ऐं जेकी खेन रिज़ ॾिनोसूं तंहिं मां ख़र्चींदा आहिनि